untsa, untsa abiatu da, eh, aurtengo sartzea, aurten ireki baitituko bi ama eskola ele bidun, beraz bat eh, jandark eskola maulen, hori pixkat eskoraren erakaskuntzan ere mu pobretarik baita, eta biziki poziginen han irekitzea e, bestalde beste, beste ere mu pobrea ere eskolaren erakaskuntzan da beha besare hori, eh? beha bere mu hori. Eta hori burun eh, jondoni Petri eskolan mm. idikidugu ama eskola. Bai, bai, kopuruak eh, emendatzen ari dira, eh? eh orokorki, uh, aurten, uh, iru mila lau egon ikasle ditugu, beraz, uh, berreun ikasleren uh, emendatzea, eh? ez da emendatze tipial ere, eta hor, emendatze hori, bi arrazoin badira, eh? bat, eh, bon, ideki ditugun gelak, eta behar ba, garatu diren eh, eskolak ere, eta ere indarraundia emaiten dugu eh, eh sailaren segipenean nahi bauzu, lehen mailatik kolegiora eta kolegiotik eh, liseora, eh, bon, hor, ba, ziren haintzineko urtetan, bon, badira oino ere, baina e, uste bat bezala bazen, eta hor, bon, indarra eman dugu komunikazioa hobetuz, bon, kolegioaren erreforma horrek ere gauzak eh, errestu ditu nolazpait uh, eh, berzikloa orai lehen mailan hasten eta bukatzen baita, beraz eh, hor ere mm, gauzak normalizatzen ari dira pixkat esko, eskolaren erakaskuntzan ere. Kolegioan txartzeko momentu hori. Eta... Bai, beti beldur da hori. Borrasuen gogoetan gehienik, eh, gero aurrak, aurrek segitzen dute aski naturalki, eh, oientzat. Mm. Baina burrasuen beldur hori gain ditu behar da. Eta hor, uh, indarra behar da, gauzak esplikatzeko burasuer eta or, komunikazio mailan bada anitz, egiteko. E, eh, mugiltze sistema ere aspaldiko zera dela zuen, zuen eh, zertan da pixkat hori e, mugiltzarena, imertuarena, ama eskolan da gehien bat? Bai hori, ama eskolan da, guk emezortzi eskoletan proposatzen dugu beraz sail e, imersibo hori, zehaztu behar da alere e, badirela bi bi arglotako eskolak, nahi bauzu badira txipi arteko mailan egun oso eskoraz proposatzen dutenak, eta hor, eh, zazpi eskola dira, eta gero badira hameka eskola, nun hor, txipi, arteko eta hondien mailan osoki, eh, egun osoa eskoraz ari baitira. Obekuntza ikusten da ulegmenean, baita ere mintzamenean, aurrak alere, eh, hor lau urte, bost urtetan sartzen dira mintzamenean, eh, esaldien iten eta egituratzen, eh, eta ulegmena ere asko zabalagoa dute beraz, eh, oinarriak azkartzen dira, eh, izkutza, izkuntzaren eh, emperatze hortan oinarriak azkartzen dira, eta bon, biztan dena berdara segitu, eta oino gehiago zabaldu, eta Hori egoten da ama eskolan da mementuko. Bai, bai mementuko ama eskolan da, bai. bai Hain niz urte irauten duen <laughs> esperimentazio experimentazio bat da, eta bo, uste dut orai ezkuntza nazionalak ez lezakela gibilerat egin, agian ez, mm. Ah, gisa mm. uh, guziz zein duko dugu, zenta sistemaren geroa hortarik pasatzen da ere. Mm. Nik uste dut eh, azkartu behar dela, bon, sartzean, ama eskolan segur, eta gero behar da oino azkartu uh, luzatuz, uh, bat, kolegioa eta liseoan. Mm.